А тепер, дорогі хлопчики та дівчатка, ми послухаємо чудові віршики, які написала для вас поетеса Марія Мазур. Нова машина. Їдем, їдем на машині, на новій машині, синій. Ліс, діброва, зеленгай, Став млиночок, водограй, міст, село. Узяла втома. Пригальмуй! Уже ми вдома.